Լաչինի Միջանցքի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այստեղ խնդիրը միայն հայ-ադրբեջանական չէ։ Խաղը կարող է թեժանալ, բերելով տարածաշրջանում իրադրության սրման։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի կարծիքով Ադրբեջանի ողքեվորությունը կարող է երկար չտևել։ Ադրբեջանը ինքը շատ ծանր վիճակում է հայտնվել, որտեղ ըստ էության ինքը անցել է կարմիր գծեր Իրանի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ այսինքն ինքը ուղղակիորեն դարձել է հակամարտության կողմ Իրանի հետ եւ մենք դա տեսնում ենք արդեն ցուցադրական իր միմյանց դեմ զինավարժություններ են կատարվում ինքը անցել է կարմիր գծերը ռուսաստանի հետ բայց ռուսաստանը փորձում է դեռևս կոնֆլիկտի մեջ չմտնել որտեղ ադրբեջանի կոնֆլիկտը նշանակում է կոնֆլիկտ Թուրքիայի հետ որ ռուսաստանը երկրորդ ճակատում այն էլ Թուրքիայի հետ չի կարող լինել եւ փորձում է ինչ որ ուղումների միջոցով այդ հավասարակշռությունը ինչ որ ձևի պահել բայց գալու է ինչ որ ժամանակ չգիտեմ, մի տարի հետո, երկու տարի հետո, երբ որ Իրանը եւ Ռուսաստանը Ադրբեջանին պետք է պատժեն, որտեվ ինքը նորից եմ կրկնում, անցել է գծեր։ Վտանգ է ներկայացնում թուրքական աշխարհի գաղափարով եւ այդ հանգուցալուծումը մի օր պիտի լինի ըստ Ստեփան Դանիելյանի։ Հարավային Կովկասը ռուսական ազդեցության գոտի է, որտեղ Արցախյան վերջին պատերազմի արդյունքում մտել է նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան։ Պարզաբանում է քաղաքագետը։ Խաղն ակտիվացնում է Իրանը, որի անվտանգային շահերին հակասում են տարածաշրջանային այդ փոփոխությունները։ Հիմա Արցախի հարցի ինչ որ ձևի լուծումը դա վերաբերում է եւ Իրանին, եւ Թուրքիային, եւ Ռուսաստանին եւ այդ երկրների մեջ եղած բալանսին, որտեղ շահագրգռված է նաեւ արևմուտքը, որտեղ այդ թուրքական աշխարհի միջոցով իրանք ուզում են մտնեն Միջին Ասիա, այստեղ եւ տնտեսական հարց է, եւ աշխարհակահաղական հարց է եւ այլն, հա, այստեղ նաեւ գումարվում է Իրանի հետ միջուկային պայմանագրի շուրջ եղած այս process-ները, որոնք չի հնարավոր չի գնում կնքել։ Եվ եթե Իռլանդիա միջուկային զենք ստեղծի, ուրեմն այդ կողքի երկրներն են սկսելու ստեղծել եւ արդեն սա նոր աշխարհա նորից գալի դե իր խնդիրներով Շատ բան կախված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքներից, նրանից թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն այդ ճակատում, ասում է զրուցակիցս, իսկ մեր խնդիրն ըստ նրա հնարավորինս դիմանալն է։ Ես կարծում եմ, եթե մենք կարողացանք դիմանալ, ապա նաև հնարավորություններ կունենանք եւ հնարավորություններ կբացվեն նաև Արցախի համար։ Թե Արցախի բնակչությունը հասկանա, իսկ հասկանալը շատ կարեւոր է, որ այստեղ Ադրբեջանը այնպես չի, որ հաղթած կողմը ինքը հաղթել է իր վրա որոշակի պարտավորություններ վերցնելով արտաքին դաշնակիցների կողմից Թուրքիա, Բրիտանիա եւ այլն։ Բայց այդ պարտավորությունները Իրանի եւ Ռուսաստանի դեմ է։ Ադրբեջանը Իրանի եւ Ռուսաստանի արանքում է գտնվում։ Ինքը շատ վտանգավոր վիճակում է հայտնվել եւ այս ագրեսիան, որ իրենք ուզում են Սյունիքի միջանցքը ցանկացած եղանակով ստանալ, այդ կապ հաստատել Թուրքիայի հետ, ապագա այդ վտանգից խուսափելու համար, բայց իրենք դա շատ լավ են եմ հասկանում։ Արցախն ունի ռեսուրս եւ այդ ռեսուրսը ռազմական ռեսուրսը չէ, պարզաբանում է պատասխանելով մեր հարցին։ Խոսքը բարոյապես ֆիզիկապես դիմանալուն է վերաբերում, դիմանալուն այն վիճակին, որում հայտնվել ենք։ Եվ իրեն պատանդ են պահում եւ նաեւ Արցախի միջոցով ազդում են Հայաստանի վրա, որ ինչ որ զիջումների գնան։ Բայց այստեղ կա նաև մյուս կողմը։ Արցախի պատանդի մեջ վերցնելով կարող է Ադրբեջանը Արցախի պատանդը դառնալ, որտեղ այդ հումանիտար ճգնաժամը ստեղծելով Արցախում ոչ մի երկիր չի կարող դա արդարացնել նույնիսկ այն երկրները, որոնք Ադրբեջանի հետ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն դաշինքի մեջ են։ Ադրբեջանը շատ ծանր վիճակի մեջ է հայտնվել ճանապարհը փակելով։ Ես կարծում եմ, այդտեղից մենք կարող ենք նաև բավականին դիվիդենդներ խաղաց դուրս գալ։ Ստացվում է այնպես, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ Մինսկի խումբը փաստացի սկսեց չաշխատել, Արցախը դուրս թողնվեց միջազգային օրակարգից։ Ադրբեջանն ուզում էր ամեն ինչ անել, որ դա դառնա իր իբր ներքին խնդիրը։ Շրջափակման մեջ վերցնելով Արցախին եւ հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելով, Արցախի խնդիրը նորից միջազգայնացվում է։ Քննարկումներ եղան ՄԱԿ-ում, հայտարարություններ են արվում տարբեր երկրների կողմից։ Չգիտակցելով թե չուզելով Լաչինի միջանցքի փակմամբ Ադրբեջանը Արցախի հարցը նորից միջազգային խնդիր դարձրեց եւ դա կարող է որոշակի կոնֆիգուրացիա էլ ստանալ, ասում է Ստեփան Դանիելյանը։ Նրա խոսքով դա Ադրբեջանի շատ մեծ սխալներ։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։